Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Labdien, labdien, rādījuma arī klausītāji, raidījums priesteri viedoklis, un šajā reizē esam kopā ar priesteri Ilmāru. Sveicināts, slavēts Sveiki. Kristus. Mūžīgi. Un eh, kā parasti es saku eh, saviem viesiem sirsnīgs paldies jau pašā sākumā <laughs> par to, kad varēja tā eh, pieslēgties un kopā paprunāties. Atkal jāatvainojas arī rādījuma arī klausītāji jums par nedēļu kavēšanos, uh, kaut kāda tehniska ķibelete man ar, ar, ar e-pastu nosūtīšanu un tādām lietām ir. Bet nu, tā nav galvenā šīs dienas tēma. Šīs dienas tēmas visdrīzākās e, katram ir savas un, un katram ir savi jautājumi, ko uzdodam. Un tā kā šis raidījums ir priesteru viedoklis, kas ir domāts par sabiedrības aktualitātēm un, un, un notikumiem, tad gribas uzreiz pašā sākumā pieteikt e, tādas divas e, tēmas, nezinu, paspriest, varbūt tās pārdomāt tādas aktualitātes, kas šķiet aizvien pieņemas tikai spēkā. Un viena no šīm aktualitātēm, protams, ir seksuālā vardarbība vai uzmākšanās augstskolās. Profesori tātad izmanto savas varas pozīcijas, lai varbūt tās gūtu kaut kādus uh, um, apmierinājumus. Tas gan nav nekādā veidā, līdz šim es saprotu, pierādīts, ir vairāk uh, runu uh, līmenī un vai oficiāli iesniegumi jau ir iesniegti. Es pieļauju, ka jau ir. Um, nesmu varbūt izsekojis līdz galam līdz, bet uh, šajā sakarā man likās uh, tā tēma, kas arī parādās uh, un atjaunot, atjaunoti droši vien parādās šī brīža uh, sabiedrības diskusijā ir par vardarbību pret sievietēm. Mēs zinām, eh, bija arī šī diskusija pirms kāda laika Stambuls konvencijas ietverā un šeit bez mazvai kā tāds lielisks piemērs tam, ka nav līdz galam viss kārtībā Latvijas sabiedrībā ar vardarbību un kas ir jo īpaši vērsta pret sievietēm. Bet, Prester Ilmar, eh, kā tu skaties uz šo problemātiku? Es pirmkārt tam jāsaka to, ka uh, Eh, gadu desmitiem ejot, eh, mainās mūsu uztvere par robežām, eh, cik tālu drīkst iet saskarsmē ar otru cilvēku. Un uh, var gadīties tā, ka ir um, nu, gados vecāki, varbūt cilvēki, kas arī ir uh, pārmantots no padomu laika, kad ir nu, tāda koķeta kaut kāda tur uh, visatļautība, ja, protams, ka arī šie pasniedzēji var izmantot savas varas pozīcijas, uh, Viņi zina, ka tam studentam vajadzēs pie viņa kārtot eksāmenu, ieskaitot līdz ar to, ka students ir spiests eh, pieciest to, bet eh, skaidrs, ka ir dažādi uzvedības modeļi un vēl pavisam nesenā pagātnē, piemēram, eh, darba kolektīvos vai arī studentu vidē bieži vien šīs robežas tika ļoti pavirši skatītas, bet tomēr mēs mūsdienās daudz runājam par katra cilvēka tiesībām uz savu ķermeņu un arī uz savas personas neaizskarmību un intimitāti. Uh, daudz psihologu runā arī par šīm, eh, nu, par šīm, par šiem eh, metriem, ja, kas tiek eh, ievēroti attiecībā pret katru cilvēku, cik tālu, cik ir tie metri vai centimetri, cik otrs cilvēks drīkst mums pietuvoties. Piemēram, tāda liela problēma arī, kad brauc cilvēki pārbāstā sabiedriskā transportā, ja, tā arī šī problēma ir ļoti liela, kad cilvēks tiek uh, nu, var teikt, eh, pazemots ar to, ka viņam jāatrodas ļoti cieši ar pilnīgi svešiem cilvēkiem. Tā kā es domāju, nu, tas ir tas eh, jautājums, ka eh, mūsdienās tiek, nu, tiek uzdot ir šie jautājumi par to, cik tālu otrs cilvēks drīkst pietuvoties tam svešiem cilvēkam. Un es, ne, un es domāju, es, protams, nezinu visu šo situāciju, es arī sekoju līdz medijiem, bet uh, var jau būt, ka tur, protams, ir bijuši gadījumi, kad varbūt ir bijusi tiešām reāla fiziska seksuāla vardarbība daudzos gadījumos tie varbūt bija eh, neatbilstoši pieskārieni vai arī psiholoģiska, verbāla vardarbība, arī eh, seksuāla saraksta un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka par šiem jautājumiem ļoti maz runāts mūsu sabiedrībā, un tas, ka šādus jautājumus ceļ augšā un, un, un, un, un eh, par tiem runā, un arī, kad ir upuri, kas ir cietuši, ka viņi tomēr saņem drosmu un par to ziņo un liecina, tā ir ļoti laba uh, ļoti laba zīme un ļoti laba, labs eh, virziens, kurā doties, jo patiešām mums ir jāsargā ik viena cilvēka cieņa, personas neaizskaramība un, kā es teicu, šī īpaši, kas saka, skar personas intimitāti. Vai ne, bet, eh, bet arī tas, ko tu saki, nu viens, kad ir mā, mainījušā, mainījušās tās izpratnes vai tas, kas tiek pieļauts attiecībās, vai ne, Te arī šobrīd, kad Amerikas prezidenta vēlēšanās par Baidenu esošo šī brīža prezidentu runā, tad viņš kā tāds vīrs 80 gados, eh, viņu arī ļoti, ļoti asti kritizē par to, ka viņš neievēro tādu personīgās telpas robežu pret sievietēm <laughs> jo īpaši un, un apskaujas un, un, un bez mm, prasīšanas, atļaujas prasīšanas to dara un tā tālāk. Bet otra lieta, es tā eh, arī domāju, kad uh, kā to norādīja, ka sabiedriskajā transportā, un ne tikai sabiedriskajā transportā, ir citas publiskas vietas un pasākumi, jo īpaši pasākumi, kur tā, tā telpa tomēr citādāk tiek interpretēta tas tuvums, protams, ja tie ir nodomi veikti kaut kādi žesti, rīcības, vārdi, man šķiet arī runā par skatieniem šobrīd, kas attiec tieši uz tādu seksuālu uh, objektivizēšanu vai, vai kā lai pasaka un tā tālāk. Man ka tas viss ļoti tā strauji mainas, bet man šķiet līdz šim eh, mūsu sabiedrībā tas bija tādā eh, bieži vien ļoti teorētiskā līmenī, un es atkal varbūt tās to Sambulas konvenciju <laughs> piesauc, bet, bet, eh, bet aizvien vairāk un vairāk mēs, mums arī mēdījos parādās tā informācija, ka nē, nu nav. Jā, es vēl zinu, ko gribu piebilst, es piebilst to, ka uh, Protams, jāatcerās, ka cilvēks ir iedzimtā grēka skats, un līdz ar to mēs jau nevaram aizliegt cilvēkam būt seksuālai būtni, un, un, un lielākoties šī seksualitāte, ja viņi ir ļoti spēcīgi impulsīvi, vai, piemēram, varbūt cilvēks ir nu, kaut kādā veidā audzināts citādāk, te jau ir svarīgi, ka mēs nevaram, mēs nevaram nu, novērst iedzimtā grēka sekas un, un kā saka, iekāri un seksualitāti Mums svarīgi radīt šo telpu aizsardzībai, lai kā tas cilvēks, kuram ir varbūt šī seksuālā vēlme, vai viņš grib uzmākties, lai viņš to nevarētu darīt, lai tas cilvēks, kurš to nevēlas, tiktu pasargāts, jo pašu par sevi procesu mēs nevaram uh, nu, izslēgt un varbūt arī pilnībā nevar, jo cilvēkiem taču ir jāiemīlas, jāiepazīst un jāizrāda savas simpātijas, tad mēs nedrīkstam iet otrā galībā pateikt, ka cilvēks vispār nedrīkst izrādīt uh, simpātiju. Un vēl ko es gribu pateikt, jāatcerās, ka ļoti dažādas kultūras, piemēram, itāļiem ir ļoti raksturīgi apkamties, noskūpstīt uz vaiga, arī franc, francūžiem, ja eh, austrumu zemēs ir pavisam cita kultūra, ja, un tas ir ļoti svarīgi, kad satiekās šīs kultūras arī, piemēram, eh, slāvu tautības cilvēkiem, krievu cilvēkiem, pavisam citādāk arī šī sasveicināšanās kultūra. Latvieši ir atturīgāki, ja, mums nav pieņemts tur ļoti apkamties, mēs tur pasniedzam roku. Un tā, un tas viss ir ļoti plaši, tas ir jāņem vērā, un, un es domāju, ka tur ir ļoti svarīgi šīs diskusijas, lai mēs neikristu nevienā, ne otrā grāvī, lai mēs nesāktu atkal baidīties viens no otra, un tad jau cilvēki vairs neiepazīsies, neiemīlēsies, neizrādīs simpātiju, un tad jau tas, nu, tad tas patiesībā tad aiziet atkal uz seksualitātes pilnīgi noliekšanas pusi, ja, kas atkal var kaut kur izraisīt problēmas, ja to eh, tādā neveselīgā veidā atkal sāk apspiest un pilnībā cilvēku ieslodzīt, ka viņam viņš vairs nedrīkst ne paskatīties, nekādu komplimentu izteikt, neko. Viss ir ļauns, viss ir ļauns, ļauns. Tā kā šeit ir ļoti plašs, gan psiholoģiski, es domāju, arī garīgi un, un citādo veidos tas, tas jautājums var tikt skatīts. Vai ne? Un eh, ne, es arī piekrītu, jo dažbrīd eh, tā paskatoties uz to, kas notiek sabiedrībā, nu, caur mēdīju tādu prizmu, protams, uh, tad rodas arī priekšstats, jā, kad visi ir, visi ir tikai ļauni un tikai jā. ļaunie domājuši, ko, protams, es negribu ar nekādā veidā mazināt un šajā gadījumā attaisnot, ja, ja šis ļaunums tiešām ir noticis un tāda vardarbība ir izrādīta, nekādā gadījumā to uh, tolerēt nedrīkstam. Bet uh, man jāatzīst godīgi, šajā, šajā sakarā man bija tāds nedaudz arī ļauns, uh, nu, jo jau var teikt prieks, kas, ko nu, tas varbūt tās šis ir grēcīgi jau, <laughs> bet, bet ļauns prieks tādā ziņā, eh, kad nu, beidzot paveras un tiek runāts par šīm problemātikām. Un šeit es domāju ļoti konkrēti ar, protams, kas bija saistīts arī ar baznīcas eh, mhm. Eh, jautājumiem, kur, kur vēl joprojām nav atrisinājumi, bet kas izraisīja rezonanci milzīgu sabiedrībā pie mums Latvijā un, protams, ārvalstu uh, ārvalstu uh, kriminālās darbības arī starp baznīcā kalpojošiem, tā skaitā priesteriem, izraisīja to. Mani, nu, uh, no, ko es ar to gribu pateikt, kad vienkārši uh, tas, ko tu jau arī uzsvēri, kad ir labi, ka mums ir šis virziens uzsākts, ka mēs vairāk neslēpjamies un, un necenšamies noklusēt, bet uh, tiešām arī runājam, pat ja arī tas ir grūti izdarāms. Pat ja arī eh, cilvēki vēl joprojām neusticas otram, ir īpaši, ja tas ir cilvēks, kuram ir kaut kāda autoritāte par tevi, jo es tā saprotu, tās studentes, eh, pieļauju, ka tas bija vairāk, ja, ja ne visi students, nevis eh, studenti puiši, ne, kas, eh, kas piedzīvo šādu vardarbību, bet, eh, bet eh, vēl joprojām tiek uzsvērts vai iz, nu, teikts tas, ka nu jā, bet tas var ietekmēt pēc tam arī tos rezultāts, studija rezultāts un varbūt tās arī nākotnes perspektīvas līdz ar to un tā tālāk. Es domāju tādā industrijā, kas saistīta ar mākslu, tas ir vēl jo aktuālāk un, un, un būtiskāk, jo tik, mm. tik cieši saistīti viens ar otru, vai ne? Jā. Uh, Bet, eh, bet jā, eh, katrā ziņā aicinājums šajā gadījumā es pieļauju ir eh, neklusēt un runāt, ja, ja tiešām ir pamats uh, um, domāt, uzskatīt, ka ir notikusi šāda veida um, vardarbība vai jebkāda cita veida vardarbība turklāt ne tikai pret sievietēm un bērniem, bet arī pret vīriešiem, par ko mēs maz runājam un varbūt tās nav tik ārkārtīgi aktuāli, kā tas ir pret sievietēm un tomēr nemazāk uh, svarīgi, kad mēs uh, iestājamies pret vardarbību kā tādu, vai ne? Tas ir aspekts, kas uh, bieži vien tiek uzcel, izcelts īpaši uh, no protams, baznīcas nu, puses. Es domāju, ka tiešām katram cilvēkam pienāks cīņa. Šeit, protams, mēs daudz runājam par uh, sievi, eh, vardarbību pret sievietēm. Skaidrs, ka sieviete ir kaut kādā ziņā. Nu, eh, ne, nevar teikt vājāka, bet nu, neaizsargātāka. Bet, protams, ka ir visādi gadījumi, visādi situācijas, un pēc jebkurā gadījumā ir jārespektē katra cilvēka šī cieņa, personas cieņa un viņa tiesības uz personas neaizskaramību. Nu, tieši tā. Uh, Tā kā rādījuma arī klausītāji esam vērīgi un neklusējam, kad vajag iestāties par taisnību un, un, un cieņu. Bet e, pārējot tā ļoti <laughs> ātri uz citu tematiku, tas ir, man, man vismaz personīgi tas ļoti uzrunāja, un es domāju, ka daudz cilvēks ir uzrunāja, un kas, cik es saprotu, ir pat liela problēma vēl joprojām Latvijā, un tas ir e, tā ziņa par to, ka uh, Uh, uh, orgānu donors, kurš uh, ziedojot pēc savas nāves orgānus izglāba piecus cilvēkus Latvijā. Vakar tā bija mēdījos ļoti plaši apspriest ziņa ar šodien, vēl joprojām tā ir ziņa, par ko es domāju daudz aizrunājas, vai ne? Bet es domāju šeit arī tādā katoļu perspektīvā vai ticīga cilvēka perspektīvā tie aicinājumi uz, orgānu ziedošana pēc nāves, e, ja, ja veselība ir bijusi gana laba, kad e, tas aicinājums nebaidīties ziedot, bet, bet kāda tad īsti ir tā e, katoļu mācība vai perspektīva uz šo lietu? Nu, Katoliskās baznīcas katehizmas saka, ka orgānu ziedošana pēc mūsu Eh, bioloģiskās, fiziskās nāves cēla rīcība. Protams, ja, eh, ja ar šiem orgāniem net, nenotiek kāda tirzniecība vai kādas noziedzīgas, nelikumīgas darbības, bet uh, baznīca to akceptē, un es domāju, ka tas arī ir cēls, cēls žests, ka mēs varam uh, ierakstīt vai nu pasē, vai nu ir speciāls reģistrs, kur var izdarīt, nemaldos, arī šajā e-veselībā ir speciāls ieejot savā profilā, uh, E, veselības tajā profilā ir var ierakstīt atzīmi, izdarīt atzīmi, ka es, es atļauju e, pēc manas tātad šīs bioloģiskās nāves izmantot e, manus orgānus kā, dono, kā donoru or, orgānus. Jā. Es domāju, tā ir cēla rīcība, jo ja mēs aizējam mūžībā, tad mēs vēl ar savu ķermeni, kā saka, ar šiem orgāniem varam kalpot citiem. Tā kā es domāju, ka mums kā kristiešiem tas ir pirmais pienākums izrādīt šādu te solidaritāti un būt gataviem uh, vajadzības gadījumā arī šādā veidā kalpot uh, līdz cilvēkiem. Un citiem vārdiem tā nav problēma un pat iedrošināti mēs tiekam nu, uh, darīt to, ja vien tas uh, kaut kāda objektīviem dēļ nav par šķērsi, ja? Jā, protams, ir, uh, tas, protams, katra cilvēka ziņā, un baznīca arī neuzspiež šo lietu un, ne, ne, ne, kā saka, neuzliek to par pienākumu, bet tas nav e, morālis pārkāpums, ja mēs to izvēlamies darīt, ja mēs tam piekrītam, tagad dzīve esot, mēs piekrītam, ka, ja gadījumā ar mums kaut kas tāds nu, traģisks notiek nāvējoši, ka mēs esam gatavi savus orgānus iedot kādam, kuram tie var būt noderīgi, ja, un, un tā ir arī zinātnes attīstība, un tas ir ļoti cēli. Tikai, protams, jā, lai šie orgāni nen, nenonāktu kaut kādās noziedzīgās rokās, un lai nenotiktu kaut kādas tādas darbības. Bet nu, katekisms to ļoti skaidri pasaka, un tā Un tā, un tā doma ir, ir ļoti skaidra, ko baznīca ir izsaka šai ziņā. Nu jā, tas, tas par nāvi un, un, un pēc nāvis eh, tādu orgānu ziedošanu, tā ir viena lieta, bet tas, ko es nebiju tā uh, tik ļoti apzinājies, un vakar man šķiet, vai šodien skatoties eh, šos rakstus par orgānu dono, uh, ziedošanu, uh, tad eh, bija ar tāda atziņa mm, doma par to, ka var jau arī dzīves laikā, piemēram, es nieri, var nieri ziedot vai kaut kādu aknes daivu var ziedot bērniem, es saprotu jauniešiem vai kaut kā tam līdzīgi un, un eh, varbūt tās vēl ir kaut kādi audi vai, vai orgāni, kas, eh, kur var kaut kādā veidā izpalīdzēt, par ko es teorētiski it kā zināju, bet tad, kad to es tā lasīju, es tā pie sevis jautāju, bet piemēram, es, es būtu gatavs tagad uh, ziedot savu nieru, ja vajadzētu. Kā ir ar tevi? ja, <laughs> nu, tur pirmām kārtām ir domāju, jādomā arī par mūsu pašu personas eh, sakot, veselību, jo, eh, protams, ka tā ir ļoti cēla rīcība, ja mēs sevi upurējam, ziedojam par citiem cilvēkiem, bet ir jāskatās, nu, kāda ir Dieva griba, jo var jau būt, ka eh, tas var arī kaitēt man pašam, es pats varu kļūt invalīds, un uh, nespējīgs veikt savu pienākumu misiju. Tā kā šeit jāstāsta, ko Dievs grib. Mēs zinām, ka bijuši svētie, kuri saņēmuši no Dieva tādu mistisku vīziju, ka viņi vēlas uh, būt par upuri, ja? kad uh, Dievs uh, viņiem ir pasniedzis kādu tādu ērkšķu vainagu vai upuri. Ja? Ja, ja tas ir tāds aicinājums, ko cilvēks saņem, ka viņš vēlas ziedot sevi priekš citiem, nu, mēs zinām, ka arī karavīri taču iet uh, iet uh, dienēt, ja, lai nedod Dievs, ja sākās kāda kardarbība, ka viņi gatavi sevi ziedot dzimtenes aizstāvībai. Tā arī šeit, ja kāds cilvēks tādu jūt, tādu aicinājumu, tā, tā ir viņa personīga izvēle, bet galvenais, lai tas net, netraucētu īstenot viņa aicinājumu, jo, ja cilvēks ir ģimenes tēvs vai māte, viņam ir padoti bērni, un tad, ja viņš šādā veidā upurē, un pēc tam kaut kas pats pašam cilvēkam notiek, lai neciestu ģimeni, tas ļoti svarīgi, lai mēs apzinātos, kāds ir mūsu aicinājums, un arī mūsu ķermenis, eh, mūsu miesa kalpo mūsu aicinājumam. Mēs arī ar savu ķermeni nu, slavējam Dievu, un tāpēc ļoti svarīgi atpūt. Tiem priesteriem tā ir tendence neatpūsties. Viņiem ir tāds kalpošana holisms. To, to es zinu, to es zinu, es pieļauju, ka to arī. <laughs> un tad viņi, tad viņi sevi izdedzina, un tad beigās veselība cieši, un tad jautājums, vai, es, vai, es, vai Dievs man aicina tikai uz īsu brīdi, uh, šeit pasaulē būt par priesteru kalpotu tomēr uz ilgāku laiku. Ja? Tā kā tie ir tādi jautājumi, kas pašam cilvēkam ir jā, jāpieņem un, un ko, ko Dievs saka, kā, kā viņš vēlas, un tad izējot no tā atbilstoši to tā, cilvēks var tad izdarīt šo izvēli. Nu jā, es pieļauju, ka tā nav viegli izvēle un visdrīzākais tad, kad tu eh, pazīst, piemēram, es ģimenes locekļi vai tu, tuvi eh, radinieki, iespējams, ka tas ir uh, tas ir kāds no mm, mudina, pamudinājumiem, kas mm. ļauj pieņemt tādu lēmumu daudz grūtāk, ja, ja tev vienkārši tā prasa vai nevar noziedot eh, daļo mm. orgānu, aknu, piemēram, vai vienu Jā. lieri, lai gan, protams, tas ir dzirdēts, bet nu, dzīvē jau galu galā upuris ir tāda liela dzīves sastāvdaļa, tikai prātīgi uzņemties tur, kur uh, neuzņemties tur, kur nevajag uzņemties, un mm. tur, kur vajag, un to prasa arī izšķirt, eh, kurā brīdī ir kas pareizi. Eh, nu jā, tāda ir tā lieta. Bet eh, mm. vēl kāda aktualitāte ir tas, ka nāk lieldienas, ja mēs runājam par upuriem un, un par kristietību, tad nāk lieldienas virsū, un tas, protams, vismaz daļā sabiedrībās ir aktualitāte, kas liek aizdomāties par kaut kādām lietām. Bet vai Jā, ir nu. aktualitāte eh, kopumā sabiedrībā? Man tāds jautājums aizvien biežāk un biežāk parādās. Nē, nu, mēs tieši tāpēc arī rītdien Baldonē rīkojam šo nakts krusta ceļu un sāk pieteikties ļoti daudz cilvēku, jo tūlīt būs 30 komandas. Un prieks, ka tur ir gan luterāņi, gan katoļi, gan baptisti. Un, kāpēc, man daudz jautājumu, kāpēc, priesti Vilmār, tu dari tādas šausmas, tu rīko pa nakti, skriet pa Baldoni. Bet man liekas, ka tas ir svarīgi, nu, ka arī tās mūsu tradicionālās lieldienu formas, kas ir krusta ceļi, uh, baznīcās daudz jauniešu viņi, viņi tās formas neuzrunā senās. Un es domāju, ļoti svarīgi ir meklēt jaunus veidus, tāpat kā, piemēram, ekumeniskais krustaceļš, kas ir vecrījā, ko mēs pirms 11 gadiem iesākām. Tā arī brīnišķīga zīme atgādināt laicīgai sekurā, sekulārai sabiedrībai, ka ir tādas ciešanas. Es atceros, ka mēs sākām, bija ļoti silts laiks, vēlas lieldienas bija, un mēs ejam ar šo krustaceļu, un tur, piemēram, ārzemnieki sēž kafejnīcās dzer kafiju un skatās, kā mēs tur nometušies ceļos, lūdzamies. Nu, es domāju, ļoti svarīgi, ka neaizmirst, ka mēs kā katoļu baznīca, katoļu ticība esam arī vērsti uz āru ar šiem procesiem, gājieniem. Arī mēs baldonē šo krustaceļu vēlamies baldonē atklāt, jo, kad ir, kad ir Kristus, jo tā arī ir vide, kur daudz neiet uz baznīcu, kas ir ļoti tāda sekulāra un baldoniešiem tas šoks, ka tagad būs tāds krustaceļš, ka te sabrauks ģimenes, jaunieši, te skries un pārdomās. Uh, Tāpēc, es domāju, mums jāmeklē veidi, veidi kā atgādināt uh, eh, laicīgajai pasaulē par Kristu. Mums nevajag laicīgo pasauli no, nosodīt par to, ka viņi ir laicīgi. Tā ir viņa izvēle. Mūsu uzdevums ir atgādināt par pārdabisko un transcendentu, un nevis nosodīt pasauli, ka viņi ir laicīgi. Vienkārši tajā pasaulē, īpaši pirms lieldienām, pirms Ziemassvētkiem, varbūt, kad ir Aglonas svētki, ienes šos kristīgos akcentus, iziet ārā uz ielas, iziet kaut kur uz laukumu, iziet ārpus un teikt, redziet, tā ir mūsu ticība, mēs tam ticam, ja vēlaties, nāciet pievienojieties mums. Ne, tā ir ļoti labā akcija Baldonē, eh, kā tas ir nakts krustaceļš eh, vai ekstrēmais krustaceļš? Nu, viņš ir... Eh, nakts krustaceļš ar mazām ekstrēmām iezīmēm. Es, es to pārņemu no Polijas, kur šī praksa jau ir vairāk kā 20 gadus. Poļi ir daudz ekstrēmāki, mēs izvēlamies tādu mierīgāku modeli, uh, bet mums tā tad ir uh, eh, 19. pulcēšanās pie Baldonas Lutāņu baznīcas. Uh, iepriekš gan būtu lūgums pieregistrēties ar, ar komandu, jo ja piedalās komanda no diviem līdz pieciem cilvēkiem, un tad uh, septiņi, astoņos ir starts, un kopā ir 20, 20, 25 km, bet mums būs arī ģimenes ar bērniem, kas neskries šo visu ceļu, kas vienkārši mašīna piebrauks pie punktiem, jo atšķirībā no pagājušā gada Siguldas nakts krustaceļa Šogad daudz punktu ir daudz pieejamāk, līdz ar to tie, kas varbūt baidās skriet, jūs varat vienkārši atbraukt un baudīt atmosfēru arī no desmitiem vakarā. Baldonas Lutāņu baznīca būs atvērta, tur būs tezē krusts, būs daudz svecītas, būs kristīga mūzika, varēs pavadīt laiku vienatnē un arī aizbraukt uz 12. punktu, ko, ko animēs Čekavas Lutāņu draudze, vai, piemēram, uz 10. staciju, ko animēs kusta kopiena dzīvības traumas, vai uz 5. staciju, kur būs ogres katoļu draudz, un nu, tādā veidā varbūt mazliet iegūt šo noskaņu pirms lielās nedēļas saistībā ar Kristus ciešanu apceru. Nu, es domāju, tā ir tā vērta akcija vai, vai uh, projektiņš, kurā varētu arī iesaistīties un diezgan interesanti varbūt tās pat atrast ne tikai kristīgiem <laughs> cilvēkiem šo, uh, šo projektu, bet arī cilvēkiem, kas tādi uz robežām stāv, ja varētu teikt. Jā, mums, mums būs arī pašvaldību pārstāvi piedalīsies un uh, varbūt arī rādījumam arī var sa sa saorganizēt kādu komandiņu un aicinam arī piedalīties un paskriet drusiņi. Na, labs, labs, labs aicinājums, es gan nesolu uzreiz, <laughs> bet, eh, eh, bet eh, nedaudz varbūt tās pirms noslēdzam šo sarunu, man tā, es tā klausos, nu jā, pats jau var kā priestieris saprot to vajadzību, kad mūsu ticība, protams, ir, nu, individuāla, es varbūt tās tā pat teiktu, bet ne privāta, nu tādā nozīmē, kad uh, ieslēgta uh, eh, sevi, vai ne, ka mums ir jāevenģelizē un jā, ja tu esi kaut ko labi iegūst, tad tu dalies ar to, un ticība, ja tev ir palīdzējusi, tad tu arī dalies ar to, vai ne, un, un, un atklāji eh, to arī citiem, kam varbūt tās tā ir vajadzīga, bet tas man šķiet ir mūsdienās aizvien uh, smagāk un smagāk darāms, un viens no tiem iemesliem ir tādēļ, ka mēs jau tādā e, intelektuālā un, un, un bieži vien personīgā līmenī esam ticību un, un ticības jautājumus tā kā iestūmuši um, privātajā zonā, e, kas principā pasaka, nu jā, un ar to lūdzu nejaukties publiskajā, ne, ne, necenšaties ietekmēt mūsu kā tu uz šitādu jautājumu vai uz šitādu problemātiku atbildi cilvēkiem? Es domāju, ka mēs esam šajos 20, 30 gados pēc neatkarības atgūšanas tomēr producējuši ļoti lielu katoļu daudzumu, kuri nav dziļi katehizēti. Ir ļoti daudz tādu, kas balsta savu ticību tikai uz uh, tradīcijām, kā sveitītais ūdens, agatas maize, dažādi, dažādi šie te, um, tautas reliģiozitātes jeb, jeb sakramentālie elementi. Tā ir pirmā lieta. Uh, ļoti svarīgi. Es negribu teikt, ka nav bijusi pilnīgi katehēze, jo mēs tomēr esam izdevuši ļoti daudz grāmatas, ir arī tāpat Rādio Marija un arī ar Arzi un tā tālāk, bet ir ļoti liela masa un priesteri ir pavirši katehizējuši, varbūt izdabājot šiem cilvēkiem, jo cilvēki, protams, grib iet vieglāko pretestības ceļu. Tad liela katoļu masa, kas ne, nepazīst savu ticību, un arī tie, kas pazīst, ir iebiedēti. Mēs ļoti baidamies, mēs ļoti baidamies no tā, ko par mums pateiks. Un, uh, Man dažreiz ļoti kaitina, ka cilvēki abrīno mūsu arhibīskapu vai dažreiz arī mani, kad man uzbrūk mēdīju vai ka man jāizstāv uh, sabiedrisko mēdīju telpā kristīgais viedoklis. Viņi saka, jā, priestri Ilmār, kā jums tas sanāk un tā. Bet es domāju, kāpēc jūs baidaties publiskajā telpā liecināt par savu ticību? No nu, kā jūs baidaties no tā, ka jums par jums slikti padomās vai ka jūs mēs jau piekrītot būt par kristieti, mēs jau parakstamies uz to, ka mēs tiksim nicināti. Jo Jēzus saka, ko viņi darīja man, viņi darīs arī jums. Ja viņi mani nepieņem, viņi arī jūs nepieņems. Tā kā es domāju, viena liela daļa kristiešu katoļu, kas grib sēdēt uz diviem krēsliem, bet jo vairāk mums būs katoļi, kuri drosmīgi publiskajā telpā apliecinās savu ticību, jo vairāk šī ticība būs klātesoša. Un nevajag gaidīt, ka to izdarīs mūsu vietā arhibīskaps, kas to, protams, ļoti veiksmīgi dara, vai arī garīdznieki, jo, nu, uh, Mums tāda klerikāla baznīca, visi skatās uz tiem saucamiem melnsvārčiem, uz, uz garīdzniekiem, ka viņi visu izdarīs, viņi aizstāvēs. Bet katoļi ir, ir drosmīgi, nevar teikt, ka nav pilnīgi man liels prieks par katoļiem, kur nebaidās uh, publiski paust savu ticību, un arī tie, kuri ir vienā mirklī kļuvuši slaveni, piemēram, nu, kur dzīvē ir varbūt pakāpušies pa karjeras kāpnēm un ieņem kādus svarīgus amatus. Nu, man gribās iedrošināt, lai viņi nebaidās publiski pateikt, ka viņi ir katoļi, ka viņi iet uz baznīcu, ka viņi tic, un tādā veidā jau mēs to uh, sakrālo, nu, to uh, sekulāro telpu arī, nu, tādā veidā sakralizēsim, ja padarīsim kristīgi. Tā kā ļoti daudz, kas atkarīgs no katra katoļa, uh, no tās sfēras, kur viņš atrodas, jo tur tad viņš var būt par šo zemes sālu un pasaules gaismu. Nu, visi esam vienā laivā un visi esam par to uh, arī atbildīgi. Jā paldies, Priesi Rilmār, par šo sarunu, lai skaisti šī nedēļa, nākošā nedēļa, tātad lielā nedēļa un uz tikšanos citā reizē. Paldies jums ar Dievu svētību. Laimīgi. Paldies.